Penktas skirsnis. Iš svetainės jie nuėjo į mėgamąjį. Tai buvo elegancijos ir kartu griežtų skonio pavyzdys. Čia kabojo tik vienas su blausaus aukso rėmais portretas pieštas Leopoldo Robero. Portretas iš karto patraukė grafo Montekristo žvilgsnį. Jis skubiai priejo ir sustojo prieš jį. Tai buvo kokių 25 metų moteris. Tamsia veidė, ugningų akių po primerktais vokais Ji vilkėjo spalvingą katalonijos žvejys kostiumą, raudonus ir juodaus spalvų palaidinukę. Plaukuose žiūrėjo auksiniai smeigtukai. Jo žvilgsnis buvo nukreiptas į jūrą, o grakštus siluetas aiškiai matėsi žydrame dangaus ir bangų fone. Kambaryje buvo tamsu, kitaip Alberas būtų pastebėjęs, kaip baisiai išbliško grafo veidas ir kaip nervingo drebulio purtumi sukrupsėjo pečiai ir krūtiniai. Akimirką stojo tyla. Montekristas negalėjo atplėšti nuo paveikslo akių. Jūsų mylimoji nuostabi, Vikonte, pagaliau tarė jis visai ramiu balsu. Ir tas kostiumas, matyt, maskaradinis, jai nepaprastai tinka. Pone, aš net leišiu jums už šią klaidą, tarė Alberas, jeigu šalia to portreto kabotų koks nors kitas. Jūs, grafė, nepažįstate mano motinos. Čia jos portretas. Jis nupieštas pagal jos norą prieš šešerius ar aštuonerius metus. Kostiumas tikriausiai sugalvotas, bet panašumas nuostabus. Aš tarsi matau savo motiną tokią, kokia ji buvo 1830 metais. Grafienė užsakė šį portretą tėvui nesant namie. Turbūt ji norėjo padaryti jam malonę staigmeną, bet tėvui portretas kažkodėl nepatiko ir net tapytojų meistriškumas negalėjo įveikti jo antipatijos. O juk šis portretas, kaip matote, vienas iš geriausių Leopoldo Robero kūrinių. Tiesa, tarp mūsų kalbant, ponas de Morseras, vienas iš uoliausių Liuksemburgo perų, puikus karo reikalų specialistas, bet labai vidutiniškas meno žinovas. Na, o mano motina supranta tapybą ir pati puikiai piešia. Ji per daug vertino šį meistrišką kūrinį, kad galėtų su juo visai įsiskirti ir padovanojo jį man, kad rečiau būtų tėvui po akių. Jo portretą pieštą gro aš jums taip pat parodysiu. Atleiskite, kad pasakoju namų smulkmenas, bet kadangi turėsiu garbės pristatyti jūs grafui, jums visą tai pasakau, kad kartais netyčia nepagirtumėte jam girdint motinos portreto. Be to jis pragaištingai veikia mano motiną. Atėjusi pas mane, ji negali žiūrėti į jį be ašarų. Beje, nesusipratimas kilęs tarp grafų ir grafienės dėl šio portreto buvo vienintelis nesusipratimas. Jie susituokė jau daugiau kaip 20 metų, bet prisirišė prie kits kito kaip pirmąją dieną. Montekristas žvilgtelėjo į Alberą, tartum norėdamas suvokti slaptą jo žodžių prasme, bet buvo aišku, kad jaunuolis juos pasakė visai nuoširdžiai. Dabar grafė, tarė Alberas, Jūs matėte visus mano turtus. Prašau leisti man pasiūlyti juos jūsų žiniai, nors jie ir labai menki. Jauskitės čia kaip namie. Kad dar labiau apsiprastumėte, palidėsiu jūs pas poną de Morserą. Dar iš Romos aš jam parašiau ir apie jūsų padarytą man paslaugą, ir apie pažadą mane aplankyti. Grafas ir grafienė nekantriai laukia progos jums padėkoti. Žinau, grafė, kad jūsų nieko nenustebins ir šeimininiai scenos nelabai veikia jūrininkas Sindbadą. Juk tiek jūs visko matęs. Bet priimkite mano pasiūlymą ir žiūrėkite į jį kaip į pirmą žingsnį Paryžiaus gyvenimo keliu. Ta gyvenimą ir sudaro tik viens kitam sakomi komplimentai, vizitai bei naujos pažintys. Montekristas tylėdamas nusilenkė. Matyt, jis priėmė tą pasiūlymą be džiaugsmo ir be nepasitenkinimo, kaip vieną iš aukštuomeniais saliginumų, kuriems turi paklusti kiekvienas išauglėtas žmogus. Alberas pašaukė savo kamerdinerį ir liepė pranešti grafui ir grafieniai demurserams, kad jūs nori aplankyti grafas Montekristas. Alberas su grafu nusekė paskui jį. Įėjus į grafų prieškambarį, virš svetainės durų buvo galima pastebėti skydą su gerbu, kuris puošniais rėmais ir derinimusi prie viso kambario byloju, kad namų savininkas labai vertina šį gerbą. Montekristas sustojo prieš gerbą ir įdėmiai jį apžiūrėjo. Žydrame fone septyni auksiniai paukščiai įsirikiavę greta. Tai jūsų šeimos gerbas, Vikonte, paklausė jis. Nors ir pažįstu heraldikos figūras ir šiek tiek nusimanu apie herbus, vis dėlto esu prastas heraldiko žinovas. Juk aš atsitiktinis grafas, iškeptas Toskanoje už švento Etijano komandorijos įsteigimą, ir tikriausiai nebūčiau priėmęs titulo, jeigu manęs nebūtų įtikinę, kad jis būtinas, kai daug keliauja. Juk reikia ką nors turėti ant karietos durelių, nors ir tam, kad maitininkai po jūsų daiktus nesiraustų. Taigi atleiskite, kad klausiu tokių dalykų. Klausimas visai nėra nekoglus, atsakė Morseras labai nuoširdžiai. Atspėjote, tai mūsų herbas. Bet jis, kaip matote, sujungtas su kitu herbu. Sidabrinis kuoras purpuro fone, tai mano motinos giminės herbas. Iš motinos pusės aš ispanas, bet demorserų giminiai prancūziška. Ir kiek man teko girdėti, viena iš seniausių Prancūzijos pietuose. Taip, tarė Montekristas, tad tai liudyje paukščiai. Beveik visi ginkluoti piligrimai vykę keliauti dėl šventausios žemės. Savo herbu pasirinkdavo arba kryžių, savo misijos simbolį, arba paukščius keliauninkus, simbolį tolimos kelionės, į kurią buvo įsiruošę ir kurią vylisi atlikti tikėjimo sparnais. Koks nors jūsų prosenis iš tėvo pusės matyt dalyvavo viename iš kryžiaus žygių. Jeigu tai buvo ne Liudviko šventojo žygis, tuomet mes pasiekime 13 amžių, o tai visai neblogai. Galimas dalykas, tari Murseras. Mano tėvo kabinete yra mūsų genealoginis medis, kuris jums visą tai paaiškins. Kadaise jam buvau paruošęs komentarus, iš kurių net Dozie ir Žokoras turėtų ko pasimokyti. Dabar tie dalykai manęs nevilioja – Bet kaip Čičeroniai turiu jums pasakyti, kad mūsų demokratinė vyriausybė pradeda smarkiai domėtis kilmiais klausimais. Tokiu atveju, jūsų vyriausybė turėjo pasirinkti iš praeities ką nors geresnio negu tos dvi iškabos, kurias mačiau ant jūsų paminklų ir kurios neturi jokios heraldiniais prasmės. Na, o jūs vikonte laimingesnis už vyriausybę, nes jūsų herbas gražus ir jaudina vaizduotę. Taip jūs ir provansietis, ir ispanas. Tuo ir paaiškinama, jeigu portretas, kurį man rodėte panašus, kilmingosios katalonijos graži tamsi veido spalva, kuri taip sužavėjo mane. Reikėjo būti edipu ar net pačiu sfinksu, kad pajustum ironiją, su kuria grafas ištri šiuo žodžius, rodys nepaprastai mandagius. Užtat Morseras padėkojo jam šypseną, ir žengdamas pirmas atidarė duris po herbu, kurios, kaip jau žinome, buvo į svetainę. Labiausiai matomoje svetainės vietoje kabojo kokių 35 ar 38 metų vyro portretas. Tas vyras buvo su generolo uniforma, su dvigubaus piniais epoletais, aukšto laipsnio ženklas, su garbiais legiono kryžimi ant kaklo. Tai liudijo, kad jis yra komandoras su žvaigždėmis ant krūtiniais. Dešinėje išganytojo, o kairėje karolių trečiojo. Vadinasi, asmuo atvaizduotas portrete kovėsi Graikijoje ir Ispanijoje ar atliko tose šalyse kažkokią diplomatinę misiją. Kaip ir Ana, Montekristas atidžiai apžiūrinėjo šį portretą, bet staiga atsidarė šoniniais durys ir pasirodė pats grafas de Morseras. Tai buvo kokių 45 metų vyras, bet iš išvaizdos atrodė mažiausiai 50. Juodi ūsai ir antakiai visai nesiderino su baltais plaukais, apkirptais kariškai. Jis buvo apsirengęs civiliniais drabužiais ir įvairias spalvį juostelį prisekta prie atlapų bylojo, kad jis buvo apdovanotas daugeliu ordinų. Jo išvaizda buvo gana tauri ir įėjo jis labai svetingai nusiteikęs. Montekristas nežingsnių nežengė priešais. Rodės jo kojos prieaugo prie grindų, o akys įsisirbė grafui de Morserui į veidą. Tėve, pasakė Alberas, turiu garbės pristatyti jums grafą Montekristą, tą kilnų draugą, kurį, kaip žinote, turėjau laimį sutikti sunkiomis aplinkybėmis. Grafas mums yra mielas svečias, tari grafas de Morseras su šypsena sveikindamas Montekristą. Jis išgelbėjo mūsų šeimai vienintelį įpėdinį ir mes jam turime būti amžinai dėkingi. Tardamas šiuos žodžius, grafas de Morseras parodė Montekristui krislą ir pats atsisėdo prieš langą. Montekristas eisdamas į jam pasiūlytą krislą pasistengė likti plačių aksominių užuolaidų šešėlyje, kad nepastebimai galėtų skaityti išvargusiame ir susirūpinusime grafo veide slaptų kančių istoriją – apie kurią bylojo kiekviena per ankstyvą raukšlį. Pone grafienė rengėsi, kai Vikontas atsinti kamerdinerį, jai pranešti, kad ji turės malonumą susipažinti su jumis, tari Morseras. Po valandėlis ji bus čia. Man didelį garbė, tari Montekristas. Pirmąją dieną Paryžiuje susitikti su žmogumi, kurio nuopelnai lygus jo šloviai ir kuriam likimas išimties keliu buvo teisingas bet galbūt Mitirijos lygumose ar Atlaso kalnuose jis ruošia dar ir maršalų lasdą. O, ne, raustelėjęs ėmė gintis morseras. Aš atsisakiau tarnybos grafę. Restauracijos metu pakeltas į Perus, dalyvavau pirmosiuose žygiuose ir tarnavau maršalų de Burmono vadovybėje. Vadinasi, galėjau tikėtis aukštesnių pareigų armijoje ir kas žino, kas būtų atsitikę – jeigu sostė būtų likusi senoji dinastijos šaka. Bet, kaip matyti, Liepos revoliucija buvo tokia šlovinga, kad galėjo sauliaisti būti nedėkinga už visus nuopelnus susijusi su imperatoriaus periodu. Užtat man teko eiti į atsargą. Kas, kaip aš, įgyjo epoletus kovos lauke, tas nemoka manevruoti ant slidaus svetainių parketo. Mečiau karinę tarnybą, susidomėjau politiką, pramonę, studijavau taikomuosius menus. Tais dalykais visada domėjausi, bet per 20 tarnybos metų neturėjau laiko jiems atsidėti. Štai grafė, kur glūdi jūsų tautos pranašumas prieš kitas, atsakė Montekristas. Jūs, garsios giminiais Ainis, didelio turto savininkas, ėjote skintis pirmųjų laipsnių tarnaudamas paprastų kareivių. Tai pasitaiko retai. Paskui pakeltas į generolus, į Prancūzijos perus, būdamas garbiais legiono komandoras, pradedate mokytis kažko naujo ne dėl atlyginimo, bet tik todėl, kad būtumėte naudinga savo artimiesiams. Taip, tai puiku, ponė, tai nuostabu. Alberas žiūrėjo ir klausėsi nustebęs. Jis nebuvo pratęs matyti Montekristą tokį entuziastingą. Deja, mes, italijos žmonės, netokie. Toliau kalbėjo svetim šalis – tarsi norėdamas įsklaidyti nežymų šešėlį, kurio vos nesukėlė jo žodžiai Morsero veidą. Mes taip nedarome Italijoje, mes augame kaip skirta mūsų padrimi ir visą gyvenimą esame su tais pačiais lapais, tuo pačiu pavidalu ir dažnai tokie pat nenaudingi. Bet, ponė, tokiam žmogui kaip jūs Italija nėra tinkama tėvyniai, kalbėjo grafas de Morseras. Prancūzija įskečia jums savo glėbį, atsiliepkite į jos kvietimą. Ji ne visuomet nedėkinga. Ji blogai elgesi su savo vaikais, bet paprastai svetingai sutinka svetim šalius. Tėve, pertraukė ji Albera šipsodamasis. Matyti, kad jūs nepažįstate grafo Montekristo. Tai, kas galėtų jį patenkinti, yra už mūsų pasaulio ribų. Jis nesivaiko garbės ir ima iš jos tik kas telpa pase. Štai teisingiausia nuomonė apie mane – kokie man kada nors teko girdėti, pasakė Montekristas. Grafas turėjo galimybę sutvarkyti savo gyvenimą kaip norėjo, tari grafas de Morseras atsidusęs, ir pasirinko gėlėmis klotą kelią. Tikrai taip, atsakė Montekristas su tokia šypsena, kokios nepagautų joks dailininkas ir nepaaiškintų joks fizionomistas. Jeigu nebijočiau jūsų nuvarginti, tari generolas aiškiai sužavėtas svečio elgesiu, nusivežčiau į rūmus. Šios dienos posėdis įdomus kiekvienam, kuris nesusipažinė su mūsų nudieniais senatoriais. Būsiu labai dėkingas, jeigu man tai pasiūlysite kitą kartą. Šiandien tikiuosi būti pristatytas grafienį ir aš palauksiu. O, štai ir mama, sušuko Vikontas. Iš tikrųjų, staiga atsigręžęs, Montekristas pamatė ponę de Morser. Jis stovėjo ant slengščio durų, esančių prieš tas, pro kurias buvo įėjęs jaus vyras. Stovėjo it įbesta ir išbliškusi. Kai Montekristas atsisuko į ją, ji nuleido ranką, kurie kažkodėl buvo atsirėmusi į paauksuotą durų dailį lentę. Ji stovėjo ten valandėlę ir girdėjo paskutinius svečių žodžius. Jis atsistojo ir žemai nusilenkė grafieniai, kuri tylėdama iškilmingai atsakė į jo nusilenkimą. Kas jums, grafienė? paklausė grafas de Murseras. Jūs nesveika? Gal čia per daug karšta? Mama, jums bloga, sušuko Vikontas puldamas prie Mercedesos. Ji padėkojo jiems nusišypsodama. Ne, tarė. Mane tik sujaudino susitikimas su grafu, juk jeigu ne jis, mes dabar lietume ašaras ir gedėtume. Grafė, toliau kalbėjau ponė de Morser, eidama prie jo didingai kaip karalieniai. Aš jums labai dėkinga, kad išgelbėjote mano sūnaus gyvybę ir už tą kilnų darbą iš viso širdies jūs laiminu. Esu laiminga, nes pagaliau galiu išreikšti jums savo dėkingumą. Grafas vėl nusilenkė, dar žemiau negu pirmą kartą ir buvo dar labiau išbliškęs negu Mercedesa. Grafienė, jūs pernelyg kilni, tarė jis labai švelniai ir pagarbiai. Aš nepadariau nieko nepaprasto. Išgelbėti žmogų, apsaugoti tėvą nuo kančių, moterį nuo ašarų, tai negeras darbas, o žmogaus pareiga. Koks laimingas mano sūnus, turėdamas tokį draugą kaip jūs, grafė, atsakė ponė de Murser. Dėkoju Dievui, kad jis taip lėmė. Mercedesa pakėlė gražias akis į dangų su tokiu nepaprastu dėkingumu, jo grafui pasirodė, kad juose sublizgėjo ašaros. Ponas de Morseras priejo prie jos. Pone, aš jau prašiau grafą atleisti, kad turiu palikti jį, tarė jis. Tikiuosi, jūs taip pat paprašysite jį man dovanoti. Posėdis prasideda antrą valandą, dabar trys, o aš turiu ten kalbėti. Važiuokite, ponė, Aš pasistengsiu, kad mūsų svečias nenobodžiautų jums nesant, atsakė grafienį vis dar sujaudintų balsu. Grafė, toliau kalbėjau jį kreipdamas į Montekristą, gal suteiksite mums garbę, praleisdamas su mumis likusią dienos dalį? Tikėkite manim, grafienė, esu jums labai dėkingas. Bet aš išlipau prie jūsų durų iš kelionys karietos, dar nežinau, kaip mane įkurdino Paryžiuje, net nelabai numanau, kur – Žinoma, tai menknekis, bet vis dėlto šiek tiek nerimauju. Tačiau pažadate suteikti mums šį malonumą kitą kartą, paklausė grafienį. Montekristas nusilenkė neatsakydamas ir jo nusilenkimas galėjo būti suprastas kaip sutikimo ženklas. Na, tada aš jūsų negaišinsiu, tarė grafienį, Labai nenorėčiau, kad mano dėkingumas virstų nekuklumu arba įkirumu. Brangus grafė, pasakė Alberas. Jeigu leisite, aš pasistengsiu atsilyginti jums Paryžiuje už malonų jūsų paslaugumą Romoje ir pavedu jūsų žiniai savo karietą, kol dar neapsirūpinote ekipažu. Labai dėkoju, Vikonte, atsakė Montekristas, bet tikiuosi, kad Bertučijus netušiai praleido keturis su pusę valandos, kurias jis turėjo, ir kad prie jūsų durų manęs laukia koks nors ekipažas. Alberas buvo įpratęs prie grafo Elksenus, žinojo, kad jis, kaip Neronas, visada vaikosi to, kas neįmanoma. Užtat jau nieko nesistebėjo, jis tik norėjo pats įsitikinti, kaip vykdomi grafo įsakymai ir palidėjo jį iki vartų. Montekristas neapsiriko. Kai tik jis išėjo į grafo demorsero prieškambarį, Liokajus, tas pats, kuris Romoje buvo atnešęs Alberui ir Francui grafo vizitinę kortelę, puolė lauk ir kaip įžymusis keliautojas pasirodė tarp durį, jis iš tikrųjų rado laukiantį savo ekipažą. Tai buvo dvivietė kelerio dirbtuvėje pagaminta karieta, į kurią kinkyta karpiai ausimis ta pati pora arklių, kurią vakar Dreikas, kai buvo žinoma visiems Paryžiaus liūtams, atsisakė parduoti už 18 tūkstančių frankų. Vikonte, tarė grafas Alberui, jūsų nekviečiu dabar pas save – nes ten kol kas viskas padaryta greitausimis. O kaip žinote, aš branginu reputaciją žmogaus, mokančių patogiai įsitaisyti net laikiname būste. Duokite man vieną dieną ir paskui leiskite jūs pakviesti. Tada aš būsiu visiškai ramus, kad nepažeisiu svetingumo dėsnių. Jeigu prašote vienos dienos grafę, aš galiu būti tikras, kad jūs man parodysite ne namą, o rūmus. Jums iš tiesų tarnauja koks nors gerasis genijus. Kągi, tegul visi taip mano, atsakė Montekristas, keldamas koją ant aksomu aptrauktų puikiau savo karietos laiptelių. Tai man garantuos šiokį tokį pasisekimą tarp damų. Grafas įlipo į karietą, durelis užsitrenkė ir arkliai nulėkė šuoliais. Bet vis dėlto jis spėjo pastebėti, kaip krustelėjo vieno langų užuolaidą svetainėje, kur jis buvo palikęs grafienę de Morser. Kai Alberas grįžo pas motiną, rado ją savo buduare, sėdinčią giliame, aksomu apmuštame krysle. Kambarys kendėjo prieblandoje, tik tai kur nekur ant vazų ir paauksuotų rėmų kampuose bliksėjo švituliai. Alberas negalėjo žiūrėti grafienės veido, nes ant galvos ji buvo užsimetusi ploną šydą, bet jam pasirodė, kad jos balsas virpa. Kvapnus rožių ir heliotropų aromatas buvo susimaišęs su aštriu ir aitriu uostomusius druskos kvapu. Ir iš tikrųjų Alberas su nerimu pastebėjo, kad grafienis flakonėlis išimtas iš šagreniais futlerų ir padėtas ant vienos plokščiaus vazos. Jūs sergate, mama? sušuko jis, žengdamas prie motinos. Jums pasidarė bloga, kai aš buvau išėjęs. Niekiek, Alberai, bet visos tos rožiais, tuberozos ir citrinmedžio žiedai taip smarkiai kvepia dabar, kad kai užėjo karštos dienos. Mama, tuomet reikia jas išnešti į prieškambarį, tari Morseras siekdamas skambučių. Jūs iš tikrųjų nesveikuojate, jau įeidama į svetainę buvote labai išbliškusi. Buvau išbliškusi, Alberai. Bliškumas jums tinka, bet mudu su tėvu įsigandome. Ar tėvas tau ką nors sakė? Skubiai paklausė Mercedesa. Ne, ponė, bet jis jums pačiai sakė, prisimenate? Neprisimenu, atsakė grafieniai. Išgirdęs Albero skambutį atėjo Liukajus. Išneškite tas gėlės į prieškambarį arba į prausyklą, tarė Vikontas, jos kenkė grafieniai. Liukajus padarė, kas buvo liepta. Kol jis nešė gėlės, buvo tyla. Iš kur toks vardas Montekristas? Paklausė grafieniai, kai Liukajus išnešė paskutinę vazą. Pavardė ar dvaro pavadinimas, ar tik tai titulas? Aš manau, kad titulas. Grafas nusipirko salą Toskano salinė ir sprendžiant iš to, ką jis šįryt sakė, įsteigė komandoriją. Juk žinote, kad taip daro švento Stepono ordinas Florencijoje, švento Jurgio Parmoje ir net Maltos ordinas. Beje, jis ir nesididžiuoja kilmingumu, vadina save atsitiktiniu grafu, nors Romoje visi įsitikinę, kad jis labai garsus didikas. Jo manieros puikios – tarė grafieniai. Bent man tai atrodė per tą keletą minučių, kurias jį mačiau. Taip, mama, jo manieros be priekaištų, jaus pranoksta viską, ką esu matęs aristokratiškiausio tarp trijų didingiausių Europos mėlyno kraujo atstovų – anglų, ispanų ir vokiečių. Grafienį susimastė, bet kiek padvėjojusi kalbėjo toliau. Juk tu matei, brangus Alberai, aš klausiu kaip motina, supranti – Tu matai grafą Montekristą jo namuose. Tu išvalgus pažįsti aukštuomenę, turi daugiau taktų negu kiti tavo amžiaus jaunuoliai. Ar manai, kad grafas iš tikrųjų yra tas, kuo dedasi? O kuo jis dedasi? Tu pats ką tik sakei garsių didiku, jį visi tokiu laiku. O kuo tu jį laikai? Aš prisipažįstu, neturiu apie jį aiškiaus nuomonės. Manau, jis maltėtis. Aš klausiu ne apie jo kilmę, o apie jį patį kaip apie žmogų. Tuomet kas kita. Man teko matyti tiek jo keistenybių, kad aš lenkia žiūrėti į jį kaip į Bairono herojų, kurį nelaimį yra pažymėjusi fatališku anspaudu, kaip kokį Manfredą arba Larą arba Wernerį. Žodžiu, kaip į kokį senos giminiais palikuonį, netekusi savo tėvų paveldėjimo ir vėl įsigijusi turtus nerimstančio genijaus dėka. Genijaus iškėlusių jį viršum visuomenys įstatymų. Tu nori pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad Montekristas, viduržėmių jūros sala, be gyventojų, be garnizonų, visų tautų kontrabandininkų, visų kraštų piratų prieglobstis. Kas žino, gal šie vertelgos ir moka savo šeimininkui mokestį už svetingumą. Galimas dalykas – susimašiusi tarė grafienį. Bet nesvarbu, mama, ar jis kontrabandininkas ar ne, kalbėjo toliau Alberas. Grafas Montekristas yra nuostabus žmogus. Aš niekiek tuo nebejoju, su tuo sutikite, nes pati jį matėte. Jis turės didžiulį pasisekimą Paryžiaus svetainėse. Juk tik šį rytą pas mane jis žengė pirmosius žingsnius į aukštuomenę taip, kad apstulbino visus, net patį Šato Reno. O kiek metų gali turėti grafas? Paklausė Mercedesa, matyt teikdama šiam klausimui didelę reikšmę. Kokius 35 ar 6? Toks jaunas? Negali būti, tarė Mercedesa, atsakydama ir į Albero žodžius, ir į savo pačiaus mintį. O vis dėlto tai tiesa. Keletą kartų jis man sakė, ir žinoma neturėdamas jokio tikslo, Tada aš buvau penkerių metų, o tada dešimties, tada dvylikos. Iš smalsumo aš gretindavau datas ir jos visada sutapdavo. Matyt, šis keistas žmogus, kurio amžių sunku nustatyti, iš tikrųjų 35 metų. Be to prisimenate, kokius žvitrius jo akys, kokie juodi plaukai. Jis išbliškęs, tačiau jo kaktoje nėra ne vienos raukšlelės. Jis ne tik stiprus žmogus, bet ir gana jaunas. Grafienė nuleido galvą, tarsi nusvirusią nuo sunkių karčių minčių. Ir tas žmogus tau, Alberai, draugiškas? Jaudindamasi paklausė ji. Man rodos taip, ponė. O tu? Tu jį myli? Jis man patinka, nors ir kažką sakytų Francas Depine, kuris norėjo mane tikinti, kad jis sugrįžęs iš ano pasaulio. Grafienį krūptelėjo iš siaubo. Alberai, tarė ji pasikeitusiu balsu, aš visuomet tave perspėdavau dėl naujų pažinčių. Dabar tu jau suaugęs ir gali gyventi savo protu, bet kartuoju būk atsargus. Ir vis dėlto, brangi mama, kad jūsų perspėjimas galėtų būti man naudingas, turėčiau iš anksto žinoti, ko saugotis. Grafas nelošia kortomis, geria tik vandenį atmieštą lašeliu ispaniško vyno. Jis atrodo toks turtingas, kad jeigu paprašytų mane paskolinti pinigų, man beliktų tik nusikvatoti jam į akis. Ką jis galėtų man padaryti blogo? Teisybė, atsakė grafieniai. Mano būkštavimai kvaili, juo labiau, kad kalbama apie žmogų, kuris išgelbėjo tau gyvybę. Beje, Alberai, ar tėvas jį gerai priėmė? Mums reikia būti ypač jautriems grafui – Tavo tėvas dažnai užsijėmė susirūpinęs reikalais ir galbūt nejučiom. Jis elgėsi be priekaištų, pertraukė ją Alberas. Net pasakysiu daugiau. Matyt, jį labai paglausti nepaprastai vykę komplimentai, kuriuos grafas pasakė jam taip taikliai, tarsi pažinotų tėvą ne mažiau kaip 30 metų. Visos tos mažyteis pagirų strėliais maloniai kutenų tėvą, pridūrė Alberas juokdamasis, ir jie įsiskyrė kaip geriausi draugai. Tėvas norėjo net vežtis grafą į rūmus, kad tas pasiklausytų jo kalbos. Grafienė nieko neatsakė. Mintys ją nunešė kažkur taip toli, kad ji net užsimerkė. Stovėdamas priešais, Alberas žiūrėjo į ją su ta sūnaus meilė, kuri būna ypač švelni ir nuoširdi, kai motina dar jauna ir graži. Pamatęs, kad jau simerkusi, ir, paklausęs lygaus jos kvėpavimų, Alberas pamanė, jog ji užmigo. Piršto galais išėjo ir atsargiai uždarė duris. Tai ne žmogus, o velnės, sušnipždėjo jis, linguodamas galvą. Aš jau Romoje pranašavau, kad jis sukels sensaciją aukštuomenėje. Dabar jų poveikį kitiems rodo neklaidingas termometras. Jeigu mano motina atkreipė į jį dėmesį, vadinasi jis iš tiesų nuostabus žmogus ir jis nuėjo į savo arklėdes su slaptu apmaudu, kad grafas Montekristas ne piršto nepajudinės įsigijo arklius, kurie jo bėrius žinovo akise nustumė į antrą vietą. Tikrai tarė jis, žmonių lygybė neegzistuoja. Reikės paprašyti tėvą, kad jis panagrinėtų šią mintį aukštuosiuose rūmuose. Šeštas skyrius. Ponas Bertučijus. Tuo tarpu grafas pravažiavo namų sugaišęs šešias minutės. Per tas šešias minutės į jį atkreipė dėmesį kokia pora dešimčių jaunuolių, žinančių, ko verti tie puikūs žirgai, dėl kurių jie patys varvino seilę. Jie paleido šuoliai savo arklius, norėdami nors probėgšmais dirstelėti į prašmatnų didiką, galinti pirktis arklius po 10 tūkstančių frankų už kiekvieną. Ali išrinktas namas, nuolatinis Montekristo būstas mieste, buvo dešinėje Elizėjaus laukų pusėje, jeigu važiuotum į kalną, tarp kiemo ir sodo. Gojelis vešlių medžių vidury kiemo dengė dalį fasado. Į dešinę ir į kairę nuo to gojelio, nelyginant dvi rankos tiesisi dvi alėjos, kuriomis važiuodavo ekipažai nuo vartų iki dvigubo priengio – ant kurio kiekvienos pakopos kampų stovėjo porcelianiniais vazos pilnos gėlių. Namas buvo vidury didžiulio atviro ploto. Be paradinių durų buvo dar ir kitos durys į Pontyje gatvę.